для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Вячэрылі ў рэстаране ў пяцёх за адным сталом. Аніся, яе новая сяброўка, вусаты гаварлівы старшыня калгаса з-пад полацка, рухавы ўвесь у бліскучых румянях камандзір пагранічнік, апейкаў сусед па пакоі. Кампанія была выпадковая, і выпадковая, раскіданая, ж лішне вясёлая, гаворка была за сталом. Прычынай таму быў, мусіць, рэстаран. Часціня, бляск, гоман навокал, агульная святочнасць у зале. Напэўна, памагала і піва, якога нямала такі выпілі за вечар. Апейку, хоць за таварыскасці падтрымліваў кампанію, быў не вельмі весела. Была нейкая хваравіта ўзрушанасці і гаварыў ён неспакойна і слухаў нецярпліва, і ўвага была ў яго прычэплівая зласлівая. Не падабалася легкадумнасць зямлячкі, злавала назойлівая не заўсёды разумная балбатлівасць старшыні, і адно пытанне яго ледзь не прорвала. Вельмі сур'ёзна і разам з усмешачкай як бы звысака вусаты запытаў: « А праўду вашы кажуць: Палішукі мы, а не чалавекі. Ён захіхікаў, пакруціў галавою: Дзівакі. Апейка только і сказаў з насмешкаю: « Не чуў, Прыеду, попытаюся, Ён першы ўстаў за стола, попрасіў прабачэння, развітаўся. У пакоі адразу ж раздзеўся лёг у пасцель, думаў тут жа засне, але сон не ўзяў. Учапілася недарэчная. Ці праўда вашы кажуць самі, палішукі мы, а не чалавекі. Пашкадаваў, дарэмна не адказаў, як след, адбыўся жартам, трэбаба было сказаць, як мае быць, але не знайшоўся. У яго заўсёды разумнае прыходзіць у галаву потым. Самі кажуць, палішукі мы, а не чалавекі. А чаму гэта пайшло так шырока? Чаму гэта вераць? Ці таму, што яно падобна на анекдот, як анекдот, як парадокс урэзваецца ў памяць, А людзі бяруць на веру дзівяцца і вераць. І газеты нават пішуць часам, Раней палішукі самі гаварылі, палішукі мы не чалавекі. Праўда, разумныя людзі ў газетах тлумачаць гэта праклятым мінулым. Людзі былі такія цёмныя дзікія, што не лічылі нават самі сябе за людзей, за чалавекаў. А за каго ж яны сябе лічылі? У гэтым, У неспакойнай цемры цяпер асабліва апейка чуў нешта вельмі крыўднае, абразлівая. Ён чуў гэта і як крыўду сабе. Усё ж ён ніколі не забываў, што сам ён паляшук і як крыўду тым, з кім жыў і каго любіў. Ці ж не абраза верыць, што чалавек так, прынізіў сам сябе, так звык душою да гэтага, што нават і за чалавека не лічыць сябе, Вось да такой нікчэмнасці дайсці. Гэта не толькі крыўдзіла апейку, але і злавала. Гэта была мана. Няхай часта не ад пагарды, але гэта мана, мана колькі не жыў сваёй старане пачуўшы усяго усякага ні разу не чуў гэтага не чалавек і не чуў і не адчуваў не было такога Ён памятаў, што была цёмнасць, была наіўнасць, дзікасць нават, што і было тое было, але здзеку сябе такога не не было. Хіба што так для выгляду з хітракаў, якіх для якога-небудзь сваёй карысці. З хітракаў, ну вось гэта маглі, для якой-небудзь выгоды маглі сказаць і что-небудзь падобнае сказаць капотам парагатаць з нягегласці таго хто поверыў з даверлівай дурнаты як маглі не заўважыць у многіх з гэтых не чалавекаў век жыло перакананне што яны вышэй за другіх што ў іх і законы і парадкі лепшыя і што самі яны разумнейшыя што ёсць тое ёсць у якой-небудзь гіблай, за гушчарамі, за, ба... за багнамі вёсачцы, не дзіва, дзядзькі ці цёткі пацьміваюцца суседзяў за балота, пацяшаюцца з гарадскіх звычаяў і парадкаў. З убору гарадскіх паненак, з дурнаты гарадскіх дзядзькоў, што трэба ж такое не ведаюць, чым кормяць цяляты, як растуць булкі. Ці не ад гэтага перакананні ў казках усякі пан, дурань і нават мужычы дурань з дурняў Іван разумнейшы ж за самага разумнага пана. Палішукі мы, а не чалавекі. І апіка падумаў, дзе дзе у іх старане, Дык аж лішне гэтага непахіснага пераканання у сваёй дасканаласці. Дзе дзе? -де? А тут лішне ўжо любілі іншыя пахваліцца, пакрасавацца, паказаць сваю хітрасць і свой розум. Ён нават успомніў палескі жарцік нерасчуты дома. А за гомелем людзі е? Е, толькі дробненькія. Успомніў і сам сабе нават засмяяўся. Ці не ад іх іх, не ад юравіцкіх пашло гэта ў свет. Апіка раптам пашкадаваў. Усё ж непагана было б, каб гэты веры ў сваю дасканаласць, сваю перавагу было б трохі менш. Менш яе і менш недаверлівасці да ўсяго, што ідзе ў сёлы. Лягчэй было б рабіць з людзьмі, весці іх на новую калгасную дарогу. І адсюль развагі падышлі зноў да таго, пра што ён думаў не раз раней – як жа мала ведаюць пра палесе, пра вялізны балотны край і пра мільёны людзей яго. Большасць нібы культурных людзей, калі даводзілася гаварыць пра палесе, прыгадвала някрасаўская. Відзеш, стаі ты змаждён лихарадкаю, высокорослый, больной беларус. Ногі апухлі колтун в волосах. Иншие вспоминали что-нибудь подобное на полешуки мы, а не человеки. И опейка почал перебирать у памяти, про что говорить про полесе книги. И он читал их усе, усе, какие мог достать. Некольки толковых книг про природу, про лясы, болоты, про птушек, про зверов — некалькі зборнікаў, запісаў казак, песень ды звычаяў, з іх маляваўся вублік народа, ціхія, дзікія ў палоне забабонаў. У гэтым таксама было нямала праўды, але як далёка было да вялікай праўды. І як мала пра бязмежна багатае людское мора, імя якому народ. Ад чаго гэта? ад імкнення спрашчаць імкнення да нейкай простай зручнай высновы, думаючы згадваючы апейка прыкмячаў недовольна што ў душы яго ўсё нікае хваравіта узрушанае чулае што нават на звычайныя думкі адгукаецца яно неспакойным вярэдлівым хваляваннем было нешта ад той узрушанасці з якой ён сядзеў у рэстаране толькі цяпер на адзіноце сярод цемры усё гэта чулася вельмі моцна І тут ён злавіў у сябе на адчуванне, што аб чым не думаў, за ўсім чуў большее, больш важное, больш трывожнае. Ён знарок чапляўся думаць пра іншае, спакайнейшае, стараўся не трывожыць сябе, але і думаючы пра іншае, ён не мог не чуць водсвету таго больш важнага і паганага. І яно ўсё вісла над ім навальвалася, гняло. Усё намагалася прорвацца ў думкі і ведаючы, што ні да чаго добрага не дадумаецца з ім, апейка гнаў яго, спаюдзеючыся, што ўсё ж абыдзецца, што прыйдзе патрэбная бяздумнасць і спакой. Трэба было спаць, выспацца перад неабы якім заўтрашнім днём пленума, але спакой, не ішоў. Тут ты як хвароба прычапілася, ажно вылае ўсе ён. Лезе ўсякая, всякая непатрэбшчына знайшла час. Апека павярнуўся на другі бок, і паспрабаваў яшчэ заснуць, але адчуў, што супакоіцца ніяк не можа і перастаў ужо гнаць тое паганае і трывожнае. Гэта галенчык, пільны, непахісны галенчык усё-кі напісаў і белага адклікалі дабіўся свайго. Значыцца, не скончылася. Значыцца, чысціць будут яшчэ. І значыць, можа яшчэ павярнуцца ўсё інакш. Гэта ж яго шчасце, што там аказаліся белы беразоўскі, а каб не белы, а яшчэ адзін галенчык. Ці ж цяжка было трапіцца яшчэ аднаму такому. Мяркуючы ж па тым, што казаў белы, і тут ёсць, свае галенчыкі. З большай сілаю нават вунь як ухапіўся павярнуць гісторыю з зарэцкім на цэлую партячэйку на цэнтральную камісію адважна замахнуўся. І зноў убачыў, як зрушыла, нахілілася коса папаўзла сцяна над ім. Стала потарч, упала ў цемру, аднак адолеў і адагнаў кволасць глупства ўсё, далікатныя нервы, просто п'яны хмель. Раптам апейка нібы зноў пабачыў сябе ў пакойчыку з вазонамі, і раскіданай паперы на стале. І алесь, як бы і цяпер сядзеў, узвесіўшы галаву: За што ж цябе гэта? За веру. І ў момант з незвычайнай яркасцю, ражлівасцю рыўкамі, што ішлі без парадку, абы як зноў апанавала яго бачанае і чутае там. Памчалі, закружылі, як бы радуючыся, што прарваліся думкі пра алеся пра яго лёс. Чаму з ім так абышліся? Таму толькі, што сказаў тое, што думаў, У чым яго парушэнне камсамольскага статута? Парушыў дысцыпліну, не згадзіўся з думкай райкома, Але ж сіла наша не ў бяздумнай дысцыпліне, сілу ў калектыўным розуме, у калектыўным сумленні. Дысцыпліна павінна быць зліта сумленнем, з перакананнем, нават ваенная дысцыпліна лепш за ўсё, калі яна свядомая. Тым больш гэта трэба камсамольскай, партыйнай, трэба пераконваць даводзіць асабліва там, дзе ўсе маладыя зялёныя, Чаму ж адразу камандныя вокрыкі? Чаму адразу пракурорскі прысуд? Зразу выкідаць. Хіба тое, што ён бачыў папярэчыць чым-небудзь генеральнай лініі партыі, Але чаму ж яго выкінулі? Чаму ж так абышліся сумленным, адданым нашай справе чалавекам, чалавекам вельмі каштоўным. не толькі таму, што ён паэт, талент, мастак, а і таму, што прыгледзеліся б, Ён чалавек, чалавек, які, именно ж такія з характарам, з моцным сумленнем, з цвёрдай прынцыповасцю, аснова ва ўсякай вялікай справе. Іменна яны сыны і ўнукі, тых, хто калісьці ішоў і на катаргу і ў ссылкі за сваіх перакананняў. Іменна такія могуць выстаяць у часіны трудных выпрабаванняў, выстаяць не пахіснуцца. Такія не будуць адседжвацца ў зацяжку Іменна яны, а не тыя, хто і цяпер у мірны час адседжваюцца, адмоўчуюцца, туляюцца, што гатовы наперакор свайму заечаму сумленню разумна глядзець на ўсё, больш за ўсё сцерагаючыся якой-небудзь рызыкі. Чаму? Прыстасаванец з душой слізня іншы раз больш даспадобы, чым характар сумленны, надзейны, але неспакойны. Ён сказаў, што, сумняваецца. Дык што ж дакажыце, Пканайце яго, не пашкадуйце часу і клопату іменно ў такіх неспакойных адкрытых і прынцыповых сіла народа, сіла партыі. Адным словам, жывая сіла. Апейка заступіўся за чалавека. А чаму ён не мог заступіцца, калі не ўпэўнен у тым, што той вінаваты. Хіба б лепш было, каб ён не ўпэўнены, што чалавек вінаваты наперакор свайму сумленню прамаўчаў бы, каб ён па сутнасці зрабіў подлы ўчынак. А чаму ж ён, зрабіўшы подлы ўчынак, мог бы хадзіць між таварышаў, вучыцца, тады як, паступіўшы сумленна, апынуўся па-за таварыскай гурмой, стаўнікам самольцам і нават не студэнтам. А чаму, праўда, той, хто абвінавачвае, загадзя стаіць алесь, абараняць цяжэй, чым абвінавачваць. А чаму, праўда, той, хто абвінавачвае, загадзя стаіць нібы вышэй, нібы ўжо самім тым фактам, што можа абвінавачваць мае права нападаць і даказвае сваю адданасць. Чаму ж гэта так? Адкуль гэта ўзялося? Той, хто каго-небудзь абараняе, рызыкуе нібы паказаць сваю мяккацеласць, трапіць у апартуністы, Адкуль гэта ўзялося? Як гэта пранікла ў наше паветра, што прынцыповасць гэта толькі ці найперш выкрываць, абвінавачваць, прысучваць, А калі вінаваціць не вінаватага. Калі вінаваціць сумленнага, вінаваціць без пераканаўчых доказаў, хіба ж гэта менш важна, менш прынцыпова заступіцца за таварыша, падтрымаць яго, Хіба ж прамаўчаць, не падаць руку падмогі таварышу, на якога нападаюць без падстаў, не беспрынцыпнасць сапраўдная, яшчэ горшая, падобная на здраду. Апейка невызноў апынуўся, ва універсітэцкім пакойчыку. Нібы зноў пачуў злое, адкалоўся, дакаціўся, стаў прыслужнікам, паслугачом надздэмаўскага ахвосця. Нанава стаў перабіраць у памяці, што казаў алесь пра гартнага. Непадобна было, што хлопец, затлумлены проста, вельмі ж цвяроза разумна разважаў, не тут было не сляпое захапленне. Канешне, што да гартнага алесь мог і не ведаць усяго, толькі таго сяго на сходзе маглі не сказаць па якіх-небудзь прычынах, чаго-небудзь можа пакуль нельга было пускаць шырока. Можна было дапусціць і такое, што гартны <laughs> перарадзіўся апейка не мог бы абсалютна паручыцца за гартнага, але ў яго з таго, што ён ведаў, не было і ўпэўненасці, што гартны вораг і што алесь памыляецца. Мімаволі прыйшло ў думкі, ці не было тут з гартным падобнага на тое, што выкрываў галенчык яго апейку. Таксама ж прамова была пераканаўчая з фактамі, І тут ці не факты такога ж парадку і такая ж праўда. Памяць нагадала, калі так проста было абвінаваціць у контррэвалюцыйнай прапагандзе адну з цэнтральных газет, то хіба ж не маглі так жа прышыць бірку нацдэма ворага аднаму чалавеку. Тым больш што чалавек гэты мог быць і не зусім вінаваты. Хоць вінаваты зусім па-іншаму, як бальшавік, што рабіў памылкі у рабоце. І адразу падумалася, колькі ў любога чалавека, асабліва з тых, хто на кіруючай рабоце, такога, к чаму можна пры ахвоце прычапіцца, прычапіцца, крыва растолкаваць, перавярнуць усё да гары нагамі. І калі такое, могуць зрабіць з чалавекам, які адданасць сваю даказаў даўно і ясна, то як жа па тым, у, як... у каго такіх доказаў няма? Як жа ім? У каго звычайная біяграфія, а то яшчэ і пляма якая брат кулак, ці яшчэ які чорт. Лупіць за пляча, канешне, гэта лягчэй, чым развязваць, разбірацца, любіць лупіць за пляча яно і больш надзейна само па сабе відно рэч прынцыповая. Але ж сячы з-за пляча добра было, калі конь імчаў цябе насустрач ворагу яўнаму ворагу, тады калі не было як разбірацца, калі трэба было дзейнічаць адразу. Сячы гэта неабходнае у вайну супраць яўнага ворага. Але як сячы тут, дзе наступаюць не ланцуг на ланцуг, дзе свой і вораг разам сядзяць. Дзе добрае злое настолькі пераблыталася, сплялося, дзе лёгка секануць шабляй не толькі па ворагу, але і па сваім. Чаму ж іншыя гатовы секануць па табе толькі за тое, што ты хочаш разабрацца перад тым, як узняць сваю шаблю, разабрацца, што ты хочаш перш чым рашыць разблытаць, разгледзець таго, хто перад табой. Пільнасць, пільнасць, якраз і павінна бы зліта з уважнасцю, з імкненнем разабрацца і разабрацца зусім добра. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Ліка пташук.